Hadrianu apophaseis. Aituntos tinos hina strateusae, Hadrianos eipen, pu theleis strateusae, ekeinu legontos eisto praito orion. Hadrianos exeetasen en tosoe en tae politicae strateiae, cae ean kalos stratiotes genei, tritoe bathmoe, dynesei eis praetorion metabenai. Dia biblidiu axiuntos tinos hina apeleutheron hautu colasei, hos prochronu eis lithothomias κατά δεδικαστός, μετά τάουτα τέν επίτωσιν χαυτού εί τέιτο, Χαδριανός είπεν, τι σδε τέις άνθρωπον ex hu ede exedicethes anaides ai tuntos tinos peri idiu huiu hoti hauton e melei asthenunta kai phenomenon eis hon pasan ten usian hautu dedapaneekei Hadrianos toe neaniscoe eipen, fylase ton patera suu, di atuto garse egenesen kai frontizon me pallin per i suo mempse tai codiculus tis hadriano epdoken di hon epasken pleon as enai danestas hoitnes adigus togus abeitun en hoystines eis denaria gilia exautes hemeron hekaton cae parectos hecatostas labein, cae ta auta chremata palin daneisdein. Hadrianos eipen, exochootatos aneer, eparkos emos perituutu edicazen cae apangeleimoi dia Bibliu. Legontos tinus einae hautoe periusien hippices axias, Alla hate hippon de motion ai teito parallele thai hauton diabolen doulia hen autoi paroxunen hosti hippon ai teide motion di orthomenos einei ofelei tade loi patubiou sou autos dokimaseis aitunt ostinos epitrapena i hauto ton patera hautu apo exorismu ana hupotinos exoristai e keinu legontos hupo e parchu afes opso mai ta sude frontison e panelsein prosseme